mācības, kas nāk no Indijas, no toltekiem, no kristietības, no grieķiem, no visas pasaules sabiedrībām vēsta tās pašas patiesības. Tās runā par dievišķumu atgūšanu un dieva atrašanu sevī. Tās runā par sirds atvēršanos un gudrības iemantošanu. Vai tu spēji iedomāties, kāda būtu šī pasaule, ja visi cilvēki atvērtu savu sirdi un atrastu tajā mīlestību? Protams, ka vari. Bet katrs to dara savā veidā, Nav jāpieņem sveša doma. Ir jāatrod sevi un jāizpauž savā veidā. Tāpēc dzīve ir māksla. Vārds Tolteks nozīmē gara mākslinieks. Tolteks spēja izpausties caur sirdi un mīl bez nosacījumiem. Tevi dzīvu padara Dieva spēks, dzīvības spēks. Tu esi šīs dzīvības spēks, bet spēdams domāt vienīgi prāta līmenī, aizmirsti savu patieso būtību. Ir viegli teikt, ak ir taču Dievs, Dievs ir par visu atbildīgs, Dievs mani izglābs. Nē, Dievs tev vienkārši pateiks, Dievam tevī pateiks, lai tu apzinies, izvēlies, saņem drosmi izlausties cauri savām bailēm un mainīt tās, līdz vairs nebaidies no mīlestības. Bailes no mīlestības ir vienas no spēcīgākajām bailēm, kas cilvēkiem piemīt. Kāpēc? tāpēc, ka planētas sapnī salauzta sirds nozīmē nabaga es. Varbūt tu to domā, ja mēs patiešām esam dzīvība vai dievs, kāpēc tu to nezinām? Mēs esam ieprogrammēti nezināt, mums iemāca. Tu esi cilvēks, tās ir tavas robežas. Baidīdamies mēs ierobežojam savas iespējas. Tu esi tas, par ko sevi uzskati. Cilvēki ir vareni burvi. Ja tu tici, tad tiešām arī esi tas, par ko sevi uzskati. Un tu to vari, jo tu esi dzīvība. Dievs, nodoms. Tev ir iespējams padarīt sevi par savu pašu tūlīt pat. Bet šobrīd tavu spēku kontrolē priekštati, nevis veselais saprāts. Viss ir atkarīgs no priekštatiem. Tas, kam mēs ticam, vada mūsu dzīvi. Priekštatu sistēma ir kā maza kārbiņa, kurā mēs sevi ieliekam un nevaram no tās izbēgt. Domājam, ka nevaram, Tāds ir mūsu stāvoklis. Cilvēki paši rada savas robežas. Mēs nosakām, kas cilvēkam ir iespējams un kas nav. Un tikai tāpēc, ka esam tam noticējuši, uzskatām to par patiesību. Tolteku pareģojumi vēsta par jaunas pasaules sākumu, jaunu cilvēci, kura uzņemas atbildību par saviem uzskatiem, par savu dzīvi. Pienāks laiks, kad tu pats būsi sev garīgais vadonis – Tev nav vajadzīgi citi cilvēki, kas pateiktu, kāda ir Dieva griba. Tu ar Dievu esi aci pret aci, bez starpniekiem. Tu meklēji Dievu un atradi to sevī. Dievs nav ārpus tevis. Zinot, ka tevī esošais spēks ir dzīvība, tu pieņem savu dievišķumu, bet tik un tā esi vienkārši, jo saskati šo dievišķumu arī citos. Ir vienkārši saprast Dievu, jo viss ir Dieva izpausme. Ķermenis mirs, prāts izšķīdīs, bet tu gan ne. Tu esi nemirstīga dažādās izpausmēs, tu eksistē miljardiem gadu, jo esi dzīvība un dzīvība nemirst. Tu esi kokos, tauriņos, zivīs, gaisā, mēnesī, saulē. Lai kur tu ej, tu jau esi tur, gaidīdams sevi. Tavs ķermenis ir templis, dzīvs templis, kurā mīt dievs. Tavs prāts ir dieva templis – Dievs dzīvo tevī kā dzīvība. Tas, ka tu dzīvo, ir tam pierādījums. Protams, tavā prātā ir arī drazas un saindētas emocijas, bet arī Dievs tur ir. Tev nav jādara nekas, lai sasniegtu Dievu. Savienotos ar to, atmostos. Neviens nevar aizvest tevi pie Dieva. Tie, kas sola tevi turp, aizvest ir meļi, jo tu jau esi tur. Ir tikai viena dzīva būtne, un gribi vai ne, tu jau esi kopā ar Dievu. Vienīgais, kas tev vēl jādara, ir jāpriecājas par dzīvi, jāsadziedē emocionālais ķermenis un jāveido sava dzīve tāda, lai spētu atklāti dalīties savā te, visā tevī esošajā mīlestībā. Visa pasaule var tevi mīlēt, bet šī mīlestība nedarīs tevi laimīgu. Laimīgi tevi padarīs tikai tā mīlestība, kas nāk no tevis. Tā būs tā mīlestība, kas kaut ko mainīs – Tava mīlestība pret citiem ir tava puse. Otra puse var būt gan koks, gan suns, gan mākonis. Tu esi viena puse, otra ir tā, ko tu uztver. Tu esi viena puse, kā sapņotājs, un otra ir sapnis. Tev vienmēr ir ļauts mīlēt. Ja tu uzsāc attiecības un tavs partneris spēlē to pašu spēli, tā ir balva. Kad attiecības būs pilnībā, Izkļuvušas no ēles, jūs mīlēsiet sevi tik ļoti, ka nebūsiet viens otram vajadzīgi. Paši pēc savas ierosmes jūs būsiet kopā, lai radītu skaistumu, un jūs radīsiet sapni par paradīzi. Tu jau esi apguvis bailes un sevis noraidīšanu. Nu sāc apgūt sevis mīlēšanu. Tu esi tik stiprs, kā ar sevis mīlestības palīdzību spēja pārvērst savu personisko sapni. No bailēm par mīlestību, no ciešanām par laimi, tad tāpat kā saule, tu dod gaismu un mīlestību katram bez nosacījumiem. Mīlot bez nosacījumiem cilvēks un Dievs tevī savienojas ar dzīvības garu, kas tevi caurstrāvo. Tava dzīve kļūst par gara skaistuma izpausmi. Dzīve nav nekas cits – kā sapnis, bet ja tu veido savu dzīvi ar mīlestību, tavs sapnis kļūst par mākslas darbu.